50 languages. 61 s e x a n t a u ลำดับเลข Els nombres ordinals เดือนแรกคือเดือนมกราคม El primer mes és gener เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ El segon mes és febrer. เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม El tercer mes és març. เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน El quart mes és abril. เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม El cinquè mes és maig. เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน El sisè mes és juny. หกเดือนคือครึ่งปี Sis mesos són mig any. มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม Gener, febrer, març. เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายน abril, maig, juny เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม el setè mes és juliol เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม el vuitè mes és agost เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน el novè mes és setembre เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม El desè mes és octubre. เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน L'onzè mes és novembre. เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม El dotzè mes és desembre. สิบสองเดือนคือหนึ่งปี Dotze mesos són un any. กรกฎาคมสิงหาคม กันยายน juliol agost setembre ตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม octubre novembre i desembre